universala esperanto asocio dua parto charla manko de centra internacia organizajo sentigis ti pli forte in parizo es scrita in 1905 la esperantista centra oficio dank al malavara finanza helpo de generalo ipolit seber La oficio farigis vera centro por ciri laboroi concerne la disvastigon de la lingvo, documentadon cae congressoin. Poste, in 1906, por la internazia congressoi, estes creita aparta congressa comitato, cies sideo estis ce la sama esperantista centra officeio. Tio officeio funcciis gis la iaro 1920, cae plenumis la mencita in tascoin. Iarum post iaro, ciam pli manifestigis la besono crei organizajon, cies cefa celo estos presenti practicam internacian servoin al ciui personoi ciui elernis la lingvon. Tiu ideo cristalligis in la proponu farita de A. Charles alla dua universala congresso de Esperanto, ocasinta in Genevo in la iaro 1906. La propono textis Estus oportune avi in multae urboi consuloin al cui oni povus ciam succese sin turni cae di cui oni povus recevi ciuin petitain sigoin, ec privatain informoin pri comercistoi. Ancao la voyagiantoi ciam scius quien ili povus sin presenti por ricevi bonan accepton cae ciuin postulitan informoen, ne genante iun ein. La Congreso recomendis alla societoi che ili realigu la proponon quie ein tiu montrigios ebla. Tiu ci bon intensa de la propono alla locae gruppoi mal attentis la necesson de speciala organizo cae de aparta centro, cio signifis que la propono esis practice entombigita. Du jaroin poste la proponon reprenes Teofil Rousseau cae Hector Hodler. In serio de articoloi, Hodler skises la novan organizasion cae in la numero 30 de maio 1908 de la Gazeto Esperanto aperis informo pri la fondo de Universala Esperanto Asocio. Il dato de la fondigio estis menciita la 28 de aprilo 1908, char gis tiu tago la iniziatintoi riceves de la delegitoi quindec nau respondoin, el cui quindec sep aprobes la proiecton de provisora regularo. La unua comitato de UEA consistis el signoroi Ho Molenbrog Modi, presidente, Ho Hodle, vice comitatanoi A. Charles, Toho Rousseau, Samuel Meyer, Ro Mesny, Paul Blaise, Jakob Schmid, Dr. Witteka. La unua oficiala informilo en la sama numero – donis la formalain ca practicain detaloin pri UEA. La cefae caracterizoi de UEA, la provisora regularo, publicigita in Esperanto de maio 1908, estis jenae. 1. La celo de la asocio estas pli faciligi cia specian rilatoin inter divers lingvanoi cae crei fortican ligilon de solidarezzo inter la membroi. Du, UEA estas neutrala rilate al religio, politico ca nazietzo. Tri, la sola oficiala lingvo estas esperanto. Quar, la membroi estas individuae, tio estas tio membro recte aligas alla associo, cae ne pere de sia loca gruppo au landa quin, in la locoi cie por tiu existas eblezzo, uno e la membroi povas farige delegito, cie stasco estas plenumi diversa in practica in servoin por la membroi. Tivi principoi, con la excepto de la principio mens sub quar, restis presca o nishangitae gis la hodiaua tago. Tia maniere, in la jaru 1910, por preni iun fixan punkton existis kiel organizajoj de la Esperanto movado la landai asocioj kun la loka societoj aŭ grupoj universale Esperanto asocio kun individuaj membroj kaj administra centro en Genevo Esperantista centra oficejo en Parizo kun la celo disvastigi la lingvon cae servi ciel centro de documentado. Constanta congressa comitato, cun la sideo in Pariso, cae cun la celo organize la congressoin. Lingva comitato cae Academio de Esperanto, cil lingvae institucioi. Se oni esceptas tio in lastain, oni clare vidas che la du tendenzoi, la disvastiga, instrua cae la practica, esprimigis in du cefae centroi. La unua estis in Pariso, la dua in Genevo. Tivi du tendenzoi samtempe esprimis la du cefaen principoin, una nazia, la alia universala. Tio ci duezzo dauris gis la iaro 1922, ciam la Universala Congresso in Helsinko aprobis principaron lau ciu la du brancioi povis cunigi. La landai asocioi delegis po un representanto al internazia organismo, cies nomo estis constanta representantaro de la naziae societoi esperantistai, au malonge coro. La coro, unu flanque, cae universala esperanto asocio, ali flanque, electis sep membran organon, cies titolo estis Internazia Centro Comitato de la Esperanto Movado, au malonge ICOCO. Tio comitato do representes ambau branchoin de la tiama Esperanto Movado, cae di suffice bone plenumis sian tascon dum plura iaroi, quancam di dependis de du tute memstarai organoi.